І навіть лілочка, коханка капітана з окремої роти в нос, паснув вмерзало кригу. Ліва щока зовсім задубіла. Не відчував мамонько кротові ніби всього лівого боку, а ногу ж особливо. Поворухнутися б, перекинутись на спину, а потім на правий бік інакше за коцюбно. Та страх за життя понад усе. І нова думка хай краще вважають мене вбитим. І німці, і парашутисти рудої бороди, і радист з позивним ГЛК, і товстогубий десантник. Я стріляв по вас ще під Псковом, коли пригнав для маскування череду корів. Тоді вбив одного вашого зразу, а другого білобрисого тяжко пораним забрав у нього планшет з картою планом німецької оборонної лінії Пантера, а далі не став панькатись. Одрізав з кобурою пістолет ТТ і з того ж пістолета й пристрелив парашутиста. Ага, бачите, скільки я вам насолив. Я один зробив більше проти вас, аніж німці своїми радіопелингами. Маменько кротав од люті безсилля заскриготів зубами. Прокляті безмозкі фриці. Без циркуляра в нужник не сходити самостійно. Як тільки полк вижене бандитів на обаву, вдарити по них за всіма правилами військового мистецтва. Перекривив мамонько кротов німецького гауптмана, який ще ввечері інструктував кулеметників і солдатів, що будуть у засаді на південному березі ріки. Кляте сонце. Де ти темряво приблудо? Лаявся мамонько визначаючи своє безсилля і драматичну ситуацію, в яку потрапив. Постріли ще лунали, і кулі лущили кригу, наче хтось чимось важким бив на ніволоські горіхи. Уже зовсім стемніло. Маменько кротов перевернувся на живіт, став терти правою ліву руку, потім ногу. Ніби ще кров пульсує в них повсти можна. Підводитись він боявся, і вже не тому, що по ньому стрілятимуть з якогось берега. Ні, попереду було розводдя, і він чув, як вирувала вода, чув рух чорної, як сама смерть води. Це в такій же воді, і, здається, на цьому ж місці у листопаді загинув перший командир червоної стріли Семенов. Маменько кротов жахом уявив, як поранений, мабуть, у руку і в ногу партизан намагався виплисти з прудкої ріки, та його завертіло у вирі і потягло на дно. Він відштовхувався, знову виринав, а сил уже не було мамоньку уявилось, як рукою Семенов зачерпнув дно. Ще мить і повітря не вистачило. От так і загинув на цій же абаві перший командир Саркана Булта. А я не здамся. Нащо ж тоді я назбирав стільки золота, щоб утопитися у цій пекельній річці? А вже ж, щоб жити за будь-яких обставин, за будь-яких порядків, за будь-якої влади, жити. Він сіпив зуби і повз, повз до правого берега. Та раптом рука його шугнула в воду. Прокляття! Тут скінчився лід. Вода. Тут і моя смерть. Підгинаючи ноги, як рак клешні, маменко став заткувати.